50 languages. 16 सोलह ฤดูและอากาศ Ruta ate mosam. นี้คือฤดู Ruta is prakar h u n d i द ि य ा ह ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน बसंत गर्मी ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว प ั झ ड ़ अते स र ् द ีฤดูร้อน อากาศร้อน गर्मी गर्म होती है พระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน गर्मी विच सूरज चमकदा है ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่นสานุกรมีเวชเทลนาชังกาลักดาเฮฤดูหนาวอากาศหนาวสรดีทันดีหุนดีเฮในฤดูหนาว หิมะตกหรือฝนตกสรดีเวชบัฟเพนดีเฮจ้าบาริชหุนดีเฮ ในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้านสานุกร์มีเวชกาวิชเรนาชังกา ลักดาเหนาวทันด์เฮฝนกำลังตก บาริชโอรีเฮมีลมแรงตุฟานีเฮอบอุ่น गर्मी है แดดจัด धूप है ท้องฟ้าโปร่ง तिखी धूप है วันนี้อากาศเป็นอย่างไร आज मौसम क ेกो ज ि य า है วันนี้อากาศหนาว आज ठंड है วันนี้อากาศอบอุ่น आज गर्मी है